Voi cânta totdeauna îndurările Domnului, voi vesti din neam în neam adevărul său. Te voi lăuda, Dumnezeule, împăratul meu, și voi binecuvânta numele tău în veci de veci. Te voi binecuvânta și voi preamări numele Tău în totdeauna.